Kaya ayan ako, nagising po na may mabigat na fasa ng amnesia sa gitna ng kawalan. Ang tanging palatandaan ng na nafaraan ang pangalan at address ni Harry sa loob ng sombrero na ito. Kaya pumunta ako sa apartment at doon kita nahanap at yung banana then. Tumigi ka sa pansasalita Tom. Hallucination ka, hallucination ka.